Thank you. Պարոն Ներսյան միշտ հպարտանում ենք, որ Արցախը անարատ բնությունը Աստծո ապարքև է, սակայն ցավոք միշտ չենք կարողանում անարատ սննդամթերք օգտագործել։ Այդ հարցում օգնում եք դուք, ինչպես եք օգնում։ Շնորհակալություն հարցի համար թե մեր ազգաբնակչության համար, թե մեր զբոսաշրջիկները, որոնք որ այցելում են Արցախ աշխարհ, նրանք կարողանում են ոչ միայն լսելու, այլ նաև իրենց ակադեմտես լինելու մեր բնաշխարի, մեր անհարատ բնաշխարի, իրենք այդ ամենը տեսնելուց հետո վստահորեն համոզված են լինում, որ մեր ոչ միայն բնաշխարը, նաև բնության բարիկները եւս համահունչ են բնաշխարի մակրությանը։ Ինչ վերաբերում է անվտանգության ապահովման տեսանկյունից, ապա ես ծառայության կողմից տարբեր միջոցառումներ են իրականացում, թե կանխարգելիչ եւ թե այլ շարունակական միջոցառումներ, կանխարգելիչ միջոցառումներից է այն, որ մեր հայանական արտադրանքի սննդամթերքը անվտանգության ցուցանիշների համապատասխանությունը որոշում է զուտ մասնագիտացված լաբորատորիաների կողմից, որի հետ մեր արտադրողները, թե իրացնողները եւ թե հանրային սննդի ոլորտի մեր տնտեսավար սուբյեկտները գործող օրենքի չափանիշներին համապատասխան կնքում են մասնագիտացված լաբորատորիաների հետ պայմանագրեր, որի շրջանակներում նրանք իրականացնում են լաբորատոր փորձակնություններ թե մակրոցյանը վերաբերող տվյալ մասնաշենքի եւ թե վերջնական արտադրանքի անվտանգության ցուցանիշների համապատասխանությունը որոշելու նպատակով։ Այսինքն ոչ միայն ծառայության կողմից իրականացվող վերահսկողական գործառույթների արդյունքում, այլ նաեւ ընթացիկ, թե տարբեր ոլորտներ, թե կատնամթերքի արտադրության, թե մսամթերքի արտադրության թե հրուշակեղենի թե հացաբուլկեղենի տարբեր ոլորտների արտադրողները կապված ոլորտի ռիսկանությունից համապատասխան փորձակնությունները լաբորատորիան իրականացնում է։ Նոր փորձակնությունների արդյունքում նրանք իրացնում են այդ համատանք սննդամթերքը մեր իրացման շուկա։ Հնարավոր չէ իրականացնել ամենօրյա վերահսկողություն ամեն տնտեսվարող սուբյեկտում, սակայն այդ ամենը լարացվում է, այդ վերահսկողությունների կին վերահսկողություն լարացվում է այդ լաբորատորիաների կողմից։ Մեր ծառայության դեշական մարմինների կողմից ընթացիկ վերահսկողական գործառույթների արդյունքում լինի դիտարկում լինի թեստուգում, նաև ստուգում է այդ լաբորատոր փորձակնության արդյունքները։ Պարոն Սյան, քանի լաբորատորիա է գործում։ Միայն մեկը չէ։ Հանրապետությունում գործում են 3 մասնագիտացված լաբորատորիաներ, տարբեր կառույցների ենթակա, այսինքն այստեղ ընտրության իրավունք է նաև տրված մեր տնտեսվարող սուբյեկտներին, այսինքն միանշանակ մեկ լաբորատորիայի մոտ պայմանագիր կնքել եւ փորձակցություն իրականացնելը նման համանախապակում չկա։ Տարբեր լաբորատորիաներ, օրինակ ստանդարտացման լաբորատորիան, չափագիտության սերտիֆիկացման լաբորատորիան զուտ ստանդարտացմամբ է զբաղվում, ինչպես նաև այլ փորձակնություններով, սննդամթերքի ընթացիկ փորձակնություններով։ Միջև շուկայա հանելը տվել ապրանքատեսակի, ես միջակայքը փորձեմ ներկայացնել, ավելի առարգայական, եթե մի հատ նեսվարող սուբյեկտ որոշել է ինչ որ մի հատ գործունեությամբ զբաղվել, տարբեր սննդամթերքի արտադրության, ապա միջև իր արտադրանքը հանի շուկա, նա անցնում է այդ վերահսկողական մեխանիզմներով, այսինքն նախ եւ առաջ պետք է տվել ապրանքատեսակը համապատասխանի գործող ստանդարտներին, որը որ հավաստում է ստանդարտացման չափավորության սերտիֆիկացման կենտրոն ՊՕԱԿ-ում։ Նոր նրանից հետո արդեն ընթացիկ վերահսկողական գործառույթներ ներքին, դա նույն այդ լաբորատորիա կողմից կամ այլ լաբորատորիա կողմից այդ օրենքի համապատասխան բարբերականությամբ նրանք փորձականություն են իրականացում։ Բացի այդ, մեր ծառայության կողմից տարբեր եւ դիտարկումներ եւ ստուգումների արդյունքում մենք փորձում ենք հայտամտանգության շղթան մեր տնտեսվարող սուբյեկտների հետ միասին համատեղ կազմել շղթան անվտանգ։ Պարոն Հիսյան, այսօր ձեր սեղանին շնորհակալ եմ, որ մեկնել նվիրեցիք Արցախի հանրային ռադիոյի գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարին, Արցախի հանրապետության գյուղնախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից տպագրել եք բրոշյուր «Անվտանգ սնունդ, առողջ սերունդ» վերնագրով։ Հաջորդ բրոշյուրը խորհուրդ կտայի այսպես լինել՝ սնունդը քո ճշնամին է, թե բարեկամը։ Դա էլ լավ խորագիր է։ Ուրեմն ձեզ շնորհակալություն։ Ունեք թեժ գիծ, որքանով է թեժ այս գիծը 59-ը։ Ինչ զանգեր եք ընդունում։ Նախորդ ժամանակատվածում լարագորների անմիջական մասնակցությամբ մենք փորձել ենք կոնկրետ սպառողների միջազգային օրվա կապակցությամբ մեր հասարակության ներկայացուցիչների հետ, թե լարագորների եւ թե մեր մտաղ սենդի ներկայացուցիչների կոնկրետ դպրոցական տարիքի երեխաների հետ համատեղ իրականացրել այսպես կոչված իրազեկման ակցիա որին ակտիվ մասնակցություն ունեցան նաև մեր մատաքսերենտի ներկայացուցիչները, մեր դպրոցական տարիքի երեխաները։ Իդեպ ասեմ, որ շատ ակտիվ մասնակցություն ունեցան եւ շատ հետաքրքիր նաև իրենց համար, ինչու իրենք նաև իրենց ներդրումը ունեցան մեր հասարակության իրազեկման գործում։ Մեծ ողջավորությամբ ընդունվեց դա։ Նրանք խնդրեցին որպեսզի իրենց մասնակցությունը շարունակական լինի։ Մենք էլ ողջունում ենք մեր սերնդի ներկայացուցիչների նման ակտիվությունը, շատ հաճելի է մեզ համար։ Իսկ արդյունքում այդտեղ նաև նշված է 50-99 թեժգծի կարճ համարը։ Հասեմ, որ այդ կարճ համարին ազանգելու համար ծառայության կողմից ստեղծվել են աշխատանքային խմբեր, օպերատիվ արձագանքման խմբեր, թեժ գիծուգործում են նաև շուրջօրյա, թե աշխատանքային եւ թե ոչ աշխատանքային օրերին, ահազանգել լինում են տարբեր հարցերի շուրջ։ Լինում են ահազանգ օրինակ զուտ մեթոդական ցուցում ստանալու համար, այսինքն բնական է որ կան ապրանքատեսակներ, որոնց թեկման տշման մեջ զետեղված արդյունքները եւ թե մնացած պայմանները, օրինակ տան պայմանը ինչպես պատրաստել կամ տան պայմանը ոնց պահել, ինչ ջերմաստիճան պահել, նման հարցեր առաջանում, որոնք որ եւ համապատասխան բարձաբանում ներդրվում։ Բացի այդ Կան եւ դեպքեր, երբ տարբեր այս կամ այն տնտեսվարող սուբյեկտից նրանք գնում են կատարել, կարող է օրինակ ջնջված լինի մակնշումը արտադրման օրը թե լինի նրանք չկարողան տեսնել, դեռ պարագայում կամ այլ խնդիրներ կարող են ժամկետան սննդամթերքել հայտնվել նրանց ներկայացման։ Մենք անմիջապես արձագանքում ենք այդ ահազանգերին, ասեմ, որ նման ահազանգ չկա։ Դեպքեր եղել են։ Դեպքեր եղել են, բայց ակտիվությունը, այսպես ասած, անքաները շատ ակտիվ չէ մեր թեժգիծը, մենք պետք է դա նկատի ունենանք։ Չգիտեմ, չեն կարող որակել ինչ գործոնի հետ է պայմանավորված։ Մենք այս մեթոդական ձեռնակը, երբ մենք ներկայացել ենք եւ այդ միջոցառումը իրականացել ենք, մենք սպասում ենք, որ ավելի շատ կներ թեժգիծի զանգեր։ Սակայն կարող ենք դիտարկել երկու տարբերակ, այսինքն կարող մեր արդեն սպառողները ավելի իրազեկվածության մակարդակը շատ է բարձրացել եւ պահանջ կոտ են դարձել եւ իրենց իրավունքների շրջանակը նրանք արդեն կարողանում են հստակ առաջադրել մեր իրացնողների, մեր տնտեսվարողների առաջ։ Երկրորդը այն է, որ հասարակությունը ուզում է այսպես ասած նրանք զուտ տնտեսվարող սուբյեկտների հետ այդ խնդիրը լուծել։ Սակայն ասեմ, որ առաջինը մտքին է հակված, որովհետև մենք եւս վերլուծություն ենք իրականացնում, մեր շուկայում իրականացված մեր վերահսկողական գործառույթները, եթե համեմատնում ենք նախորդ տարիների հետ, ապա ասեմ, որ բավականին արդյունավետ է գնում ընթացքը առաջընթաց է ապրում, որովհետև նույն ժամկետած ապրանքատեսակների համատականի որ ասենք թե մնացած օրինակ արտադրական գործառույթների տեխնոլոգիական գործընթացի վերաբերյալ ֆիքսված խնդիրների մասով եթե համատական հասկացնենք թե մնացած այն մակնշման կամ անվտանգության ներկայացնող այդ փաստաթղթերի մասով, ապա ասեմ, որ զգալի առաջընթաց կա։ Եվ այդ ամեն ինչը մենք լարացում ենք ոչ միայն մեր սպառողների հետ տարբեր միջոցառումների մեթոդական աշխատանքների արդյունքում, այլ նաև մեր արտադրողների եւ մեր իրացնողների հետ, այսինքն տնտեսվարող սուբյեկտների ներկայացուցիչների հետ։ Նրանց հետ եւս իրականացում է բարբերաբար մեթոդական աշխատանքներ թե այցերի միջոցով եւ թե մեզ մոտ իրականացված դասընթացների արդյունքում։ Շնորհակալություն շատ հետաքրքիր պատասխանների համար։ Ձեր կողմից շատ խստորեն վերահասկվում է, որովհետև առողջության պահպանման համար ամենակարևոր գրավականը ճիշտ ծնվելն է, ու ճիշտ ծնունդը։ Անչափ զգացված եմ ձեր կողմից նոմատ գնահատականքի արժանանալու համար, շատ մեծ պատիվ է մեզ համար, կփորձենք միշտ արդարացնել ձեր բոլոր հույսերը եւ կցանկանայի բոլորին մաղթել, մեր ազգաբնակության մաղթել, առողջ եւ ամտանգ կյանք։ Սնդամթերքից օգտվեն։ Այո, եւ որը որ եւ ամտանգ կյանք, դա եւս մեր բոլորիս հիմնական նախապայման։ Նախապայման։